بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين صدق الله العلي العظيم असां पढ़ियो पियो सूरत यूसुफ अल इस्लाम हिन खां अॻु में अर्ज़ु कयोसीं त कहिड़े नमूने सां दावत कई ज़ुलेखा पंहिंजे अल इस्लाम पंहिंजे अलाही हसलाम पंहिंजे घर मंझि निस्वतुल मदीनत मदीने जे औरतुनि जी विशेष शहर मिसरतुल शहर जूं जेके हुयूं मिस्र जे शहर जूं मिस्र ॼण मुल्क आहे मिस्र मुल्क़ जो नालो आहे पंहिंजो ऐं मदीन मिस्र जे मदीन माना कैपिटल जेको शहरु हूंदो हुते हुन वक़्तु हाणे हींअर क़ाइरो आहे मसलो पर उहो क़ाइरो जे भरिसां को हुयो परे पासे ॿिए पासे कोन आहे किथे या हुन जा नाला आहिनि पंहिंजो तौरात वग़ैरह में या हुनजे तफ़सीलनि में कहिड़ो शहरु हुयो किथे ऐं हुनखे <clears throat> छा था चवनि हाणे जिते हींअर वॾा वॾा ई आहिनि पंहिंजा अहराम किथे हुयो गोशन जो इलाइक़ो हुनखे भरिसां किथे हुई हुनखे चयईं मदीना मदीन चयईं मिस्र चई पर वरी हज़ार यूस अल आख़िरि में संस वार साहब ईंदो त हुनखे चवंदो तिस्र मिस्र में मुल्क में पाकिस्तान पाकिस्तान जो पाकिस्तान आहे भला किथे कराची में जेको पहिरियों कैपिटल हुयो या इस्लामाबाद में या जेको लौरपिंडी में या पिशावर में या लाहौर में या हैदराबाद में कहिड़े हंधि त पोइ इहा ॻाल्हि वठो अहिड़े नमूने सां हाणे अर्ज़ु कईसूं हिन खां पोइ हाणे चइजे त हुनजी दावत थी इहा ॻाल्हि करे चुकासूं त कहिड़े नमूने सां हज़रत यूस वारे साम्हूं खे सिंगार हेठां आहे जोड़े ऐं पंहिंजो चई जॾहिं आऊं तोखे चवां त बसि लंघे वञिजे हितां हा त हाणे या त हज़रती यूसफ अलाए सां पंहिंजो खे ॾिनई चाकूं बाकूं माइनि खे भई पंहिंजे का शइ विझण जे लाइ न आहिनि तुरंज हो या सूफ़ हो या को मेवो हो जंहिंखे वढे सघिजे हाणे केले खे कोन वढिबो मसलनि या अहिड़ो को हुनखे छिले रुॻो खाई सघिबो पर सूफ़ हूंदो हुया तुरंज हूंदो हुयो का छा हूंदी सूफ़ चवंदा घणो करे या भई पोइ तुरंत चवनि था तफ़सीलनि वारा पोइ हाणे जेको बि ॾिना आहियूं हुनखे तुर तुरंत खाए की सू बि खाए पोइ हाणे ॼाणे हाणे असां लॻ वई ख़ैरु हाणे पंहिंजो वकाल हाणे उन वक़्तु रसूल पंहिंजो यूसुफ अल इस्लाम जे लाइ लंघे पियो हुननि वठां बसि कोस्त्रू ए त उहे जेके खाधऊं पीताऊं ॾिठो हिकिड़ो माण्हू को आयो आहे त थींदी मुंहिंजी जी जो पई पंहिंजे हज़रत यूस अल इस्लाम ते सुभानु अलाह पंहिंजो सभई माण्हू अख़बार न ऐं अलाह ताला ॼण एक्सप्रेस करे छॾियो हुन लफ़्ज़ मच त पंहिंजो हज़रत अमीर ख़ुसरो जो गीत ॻाईंदा आहिनि पंहिंजो कवाल बवाल इहे ॻाईंदा आहिनि हुन मज़ फरमाए थो त आऊं माई थी ॼण चए पंहिंजे लफ़्ज़नि मज़ त आऊं जॾहिं पंहिंजी सज धज करे ऐं पंहिंजो पहुतियसि पंहिंजे साजन जे वठि त साजन जो जो धज ध सज धज ॾिठुमि त बसि मूंखां सॼी ॻाल्हि विसरी वई हली पंहिंजी ॻाल्हि विसरी वई मूंखां ऐं साजन जे थज धज में खोइजी वई हली त इहा माना साॻी थी हिते त उहे पाण त सिंगार करे आयूं हूंदियूं पर ॾाढा कॉस्मेटिक्स लॻाए पंहिंजे वरिता हूंदा कहिड़ा कंपनी शनेल ऐं धूल फज़ाल कहिड़ा कहिड़ा कंपनियूं आहिनि हींअर भई हिननि खे इहे कोन हुयूं तॾहिं पोइ हुननि पंहिंजा ठाहींदियूं हुयूं वेचारियूं औरतूं ज़माने खां वठी त पोइ जेको बि ठाहियूं उहे सभई पंहिंजा हार सिंगार हीअ करे पंहिंजा ॻह गटा पाए पायूं आहियूं सॼ धज करे त पंहिंजो ओनाक त साॼी सॼनि सॼु धज सभिनी खां विसरी वई हली अलाह अलाम यूस आल इस्लाम त हुनजी नज़र पई वियो आहे जेको बरक़त माण्हुनि जे मोहन में थिए थी जेके नबी आहिनि जेके वली उल्ला आहिनि जेके सुठा आहिनि अलाह ताला जा बाना आहिनि त हुननि खे माण्हू ॾिसे थो परे खां त बसि हुनजो सॼो तवजो ॾांहुं थी वञे छिकजी थो वञे सुभाणे ॿिया कहिड़ा बि आहिनि असां जहिड़ा बूथ हिन जहिड़ा हुन जहिड़ा तो जहिड़ा मूं जहिड़ा माण्हू ॾिसणु न चाहे माना बूथ परे करण अहिड़ो बूथ बुछड़ो बुछड़ो उहो त खणी आयो आहे मतिलबु त माण्हू खे ॾिसंदे ई क्राह थींदी हिकिड़ो हुननि जे लक्षण मञा हुननि जे बूथ मञा ज़ाहिरु थींदो पियो त ही माना गुनाहगार माण्हू आहे बुछड़ो माण्हू आहे सुठो न आहे खणी कहिड़ो शकिल जो खणी अछो हुजे ॻोरो हुजे कहिड़ो बि हुजे कारो हुजे पीलो हुजे पर हुनजी बूथ मञा ई हिकिड़ी काराण पई ॼण बच बखंदी धूल पई वसंदी ॼण बूथ ते ऐं ॿियो माण्हू हूंदा हुआ जिनि जे मुंहुं जा नूर हूंदो भले पोइ कहिड़ो बि नसुल जो हुजे कारा आहिनि वीचारा माण्हू घणेई अफ्रीका जा पर सु सुठा सुहिणा लॻनि था अलहमिल्ला पंहिंजो वरी पाण पाण खे वणंदा बि हूंदा कावनि खे पंहिंजा बचा वणनि था न ज़रूरी अमेरिका में केरु वणे चई त ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल लिखंदा हुआ वरी पंहिंजो हुन ते लॻाईंदा हुआ पोइ चवंदा ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आहे ज़रूरु पाण ते हिक ॿिए खे वणंदा हूंदा त असांखे घणी ॾुखियो हले अहिड़ो कारो आहे अहिड़ो ॾुखियो लॻंदो लिखियो असांखां वधीक कार आहे पर पोइ हुननि खे वणंदा हूंदा हिक ॿिए खे ज़रूरु ॿार जेके ॼणनि था माइट पंहिंजे पंहिंजा वणनि था हुनखे पोइ असां पाकिस्तान में बि घणेई के कारा आहियूं के ॻाढ़ा आहियूं के ॻोरा आहियूं के कहिड़ा बि आहियूं पर पोइ अलमदिल्ला बि पंहिंजे ॿार ॿारनि पंहिंजे माइटनि खे वणूं था ऐं ॿिया वरी पोइ जवान था थियूं त पोइ वरी हिक ॿिए ते आशिक बि थियूं था इहो थिए थो कमु सम्झो पर पाण ॻाल्हि वणण जी आहे पर मुंहं में जेका बरक़त आहे अलाह ताला नूर जेको रखियो आहे जेको उहो उहो ॻाल्हि बि आहे उहो पैंबर जे या पंहिंजो अलाह जेके आहिनि या सुठा माण्हू आहिनि उन्हनि जे चहिरे वारो कोन्हनि खे ॾिसजे थो त ॻाल्हि वणे थी त हा इहो ॾिसां पियो हज़रत सुलास खे चऊं पंहिंजो त ऐं तुंहिंजो सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला चयो त ऐं जन चाहियां थो त बसि तोखे ॾिसंदो रहां पर अहिड़ो मतिलबु शकिल आहे माण्हुनि जी पर रसूल पाक जी शकिल अहिड़ी मुंहिंजो माण्हू ॾिसंदो रहे जेको ॾिसे बसि ॾिसे वणे ऐं जंहिंखे नथो वणे त पोइ नथो वणे बसि उहो ई साॻियो आहे जो अबू आबूलाब खे नथो वणे अबू जल खे नथो वणे फलाणे खे न वलीद बिन वग़ैरह खे नथो वणे फलाणे खे नथो वणे पोइ नज़र बिन हारस खे नथो लाहे कहिड़ा कहिड़ा माण्हू हुनखे नथो वणे त पोइ नथो वणे बसि ठीकु आहे इहा ॻाल्हि ईअं पोइ हज़रत हज़रत यूस अल इस्लाम जो ॼण तवजो जॾहिं कयूं तुंहिंजो औरतुनि त हथु कटे वरितऊं या ॻाल्हि पाण करे चुकियासीं ऐं हुननि चयो कुल न हाश लीला हाश लीला जीअं चए माज़ अला हाश लीला आहिनि त अलाह ताला जी मदद था घुरां या पाखाई अलाह ताला जी या सुहान अलाह जीअं पाण चऊं था हाणे घणो हाशला घणो लफ़्ज़ इस्तेमालु अचे कोन थो पाण उहो अरबी जो लफ़्ज़ु आहे सुठो आहे सुहिणो माना में आहे यूस अल इस्लाम ॿ दफ़ा इस्तेमालु करे थो हिते हिकिड़ो दफ़ो ॿियो वरी जॾहिं हुन वटि वञनि था चवंदा असांखे हीअ ॿिनि यामीन जेको आहे तूं रख पाण वटि ऐं असां मुंहिंजा को हिकिड़ो रख जो पंहिंजो हिन जो पीउ जेको आहे सो पुड़ो आहे ऐं हिन खां सवाइ मरी वेंदो हेॾो गुज़ारे वेंदो इन करे असां उते वरिती यूस अल इस्लाम चए थो हाशला पंहिंजो न ई मायूं थी चवनि माइयूं थी हाशला माम न अलसू माइयूं थी चवनि इहो हिते बि औरतुनि चयो हुते बि औरतूं चवनि पंहिंजो उहो वरी महाज़ल यूसान चयो महाज़ला ॿिन्ही दफ़े महाज़ला त चए हिते जंहिं वक़्तु हुन माई चयुसि त हली आहे ऐं वरी जंहिं वक़्तु ॿाहिरनि चयसि त असांखे छॾ इहो बिन ॿिन्यामीन खे छॾ असांखे रख उते बि चयईं महाज़ा हज़रत यूस उलाम चए थो महाज़ल्ला ॿई दफ़ा ऐं हज़रत माइयूं मायूं औरतूं जेके आहिनि मिसर जूं उहे चवनि थियूं हाश ला मतिलबु त हुनखे अलाह ताला जी ख़बर आहे पोइ हाणे खणी असां यूस उलाम जे दीन ते उन वक़्तु न हुयूं हिन जो मतिलबु इहो कोन त को सफ़ा काफ़र ठुप जेको अलाह खे बि कोन मञे आसमान ज़मीन जे ठाहिण वारे खे न मञे इहे कंदा हुआ पर पोइ मुशरक़ हुआ जेके माण्हू त पोइ अलाह सां शरीक कंदा हुआ या आख़िरत खे मञींदा हुआ इन करे जो पंहिंजो जेको जेके ठाहे त पंहिंजा जिस्मनि खे इहो जेको प्रिज़र्व करे रखंदा हुआ छा चइबो आहे उहो ठाहिनि था उहो बि इन करे जो हुन चयो त यूथ न आख़िर आख़िर जो तस्वुरु हुयो हुननि वटि हाणे जीअं हिंदुनि वटि आख़िर जो तस्वुरु आहे आख़िर माना पिया ईंदासीं वरी पइजमींदासीं वरी पइजमींदासीं आवागुन जो आहे री इनकॉर्नेशन हुनखे चइबो आहे उहो हिकिड़ो तस्वुरु आहे त मतिलबु पियो वरी ॼमबो वरी कर्मा आहे जेको असीं कयूं था हिन मुल्क ॼम ॼम में हिन जनम में जेको कयोसीं उनजो नतीजो असीं वरी ॾिसंदासूं हुन जनम जे सिलसिले में वग़ैरह त पोइ उहो हिकिड़ो तस्वुरु आहे पर पाण असांजे तस्वुर सां बिल्कुलु ठहकी कोन थो अचे हिन करे बि असीं चऊं था न ईअं न आहे हीअं आहे जेको अलाह ताला बसि हिकिड़ो ई दफ़ो हिन धरती ते मोकिलींदो ऐं ॿियो दफ़ो जेको आहे सो होॾां जनत आहे या जानम आहे ॿियो दफ़ो वरी माण्हू मोटी हर हर हर हर हर हर कोन ईंदो रीइनकॉर्नेशन जो जेको आहे सो तस्वुरु इस्लाम में या पंहिंजे तौरात में या घॉसपल में कोन्हे इंजील में त रीइंकॉर्नेशन जो तस्वरु न आहे पर हिंदू वटि आहे बुधिस वटि आहे रीइंकॉर्नेशन रीइंकॉर्नेशन वरी वरी वरी पिया ॼमंदा पोइ ग्रीक्स वग़ैरह जेके हुआ यूनानी उन्हनि वटि बि को अहिड़ो तस्वरु हुयो हुजो चवंदा वरी वरी वरी वरी पिया असीं अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि पर पोइ असां वटि हुजनि तस्वर न आहे असां हिकु हीअ धरती आहे ज़मीन ते इंसानु जेको अचे थो हिननि नमूने सां हे अहिड़े नमूने सां उहो बसि हीउ हिकिड़ो दफ़ो अचे थो जेका हीअ हयाती आहे हुते जेके रूह हल्की आई अज़र जे ॾींहं ते अरस्त पे रोख वारे ॾींहुं वरी हीअ अॼु जा आया आहियूं जेको हींअर असीं ॻाल्हायूं पिया ॿुधायूं पिया सुभाणे असीं कोन हूंदासीं जो मतिलबु त उहो पोइ उहा पोइ असांजो हुन पासे आहे जनत आहे या जहनम आहे जेका बि आहे ॻाल्हि उहा क़बर मञा उथंदा कहिड़े वक़्तु छा थींदो छा थींदो बरज़ जो ज़मानो इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जॻहि ते पर पोइ ईअं अहिड़े नमूने सां हाणे हीअ ॻाल्हि कईसूं फ़क़ाल फज़ाले खुन न लॻी हाणे हीअ न चयूं हक़ुल हाशल मां मां हाज़ा बशरा मां ई असां जहिड़ो माण्हू कोन्हे ही त हाज़ा इन हाज़ा इला मलखुन करीम ही त मझारो सगोरो क मलख आहे फ़रिश्तो आहे कालत हाणे उन वक़्तु हज़रत ज़ुलैखा इस्लाम चए थी तव्हांजो कालत फज़ाल कुन लज़ीम ऐं इहो आहे जंहिं ताईं मूंखे मेणा थी ॾियो अलाह तूं ताईं मूंखे मेड़ा थी ॾियोसि त तो पंहिंजो बान हीअं थी तूं आशिक़ थी आई हीउ बान हाणे थियो न थियो आशिक हिन ते त ॾिसां त कीअं कोन्ह थी थियो हीउ कोन थो वणे तव्हांखे हथ कटे वेठियूं आहियो इहा ॼण हुननि खे मेणो जो तव्हां मूंखे ॾियो थियूं उनजो जवाबु इहो अथव माना मूं ते जेको मेणो थी तव्हां मूंखे हिन में मेणो ॾियो मलामतियूं कयो लुमथन मलामत करण जे सेंस में मेणो ॾियण जे सेंस मलामतियूं कयो ठीकु आहे बाने ते आहे आशक्ति आहे वॾे माण्हू ते थिए आहे वज़ीर ते मिनिस्टर ते को वॾो को माण्हू हुजे ऐं बानू माना बानू बानू कोन हो नबी अलाह जो औलाद हज़रत इब्राहिम जो औलाद हज़रत साख जो औलाद हज़रत याक़ूब यकूलाम जो औलाद यूसुफ अल इस्लाम ख़ुदि क़तर हो हुस्न जो जेको आहे हुस्न जो निस्व जेको उन ते आशिक थी आहे त हुन जेको ॾोह मेणा थी ॾियो मूंखे मलखुनि करीम फज़ाल रावत हू अन मूं छिकियो आहे हुनखे हिन मूंखे कोन छिकियो हिते हाणे पंहिंजो प्रोफेस थी करे पर एतिरा थी करे पंहिंजे माइनि जे साम्हूं ॿियूं औरतूं वारी इहे तमामु अहम ॻाल्हि आहे हिते हीअ कोन रही औरतूं बसि हुनखे चयो असां शक्ती असां सां बि इहो कर जेको हिन सां थो करी फलाणे हीअं थियो हूअं थियो अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे को <clears throat> हिते हुनखे पंहिंजो एतिरा थी करे हिननि माइनि जे अॻियां सभिनी जे ऐं उहो एतिरा वरी इहे माइयूं हज़रत यूस वारे सां घुराईंदो चवंदो बादशाह खे त हुनखे घुरायो हुन खां पुछ त हथु छो वठाए हुन अदब कयो हिननि औरतुनि जो जो चई त पुछनि त हथु छो कीअं आहे पोइ हल उहो जेको बादशाह आहे उहो अदब खां हिकिड़ी ॻाल्हि वरी लम मंज़िल अॻिते कई चई थो छा हो जो छिकियो थिए यूस अलह सां पाण ॾांहुं वरी हुनखे रेहो थिए रेबियो थिए कहिड़ी ॻाल्हि हुई त हुन पर हल यूस वले साहिब जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे उहो चए थो पुछी न आङुरियूं छो वढियूं ॼण हिकिड़ो अदब कयईं पंहिंजे सभिनी औरतुनि जो हज़रत ज़ुलेखा अल इस्लाम जो बि अदब कयईं पर ॿियूं औरतूं जेके आहिनि उन्हनि जो बि अदब कयईं त हथु छो वॼेव कीअं वॼे भला इहा ॻाल्हि असांखे सम्झायो पर बादशाह खे ख़बर हुई इहो जेको इहा मतिलबु त हुन ॿुधायो हूंदुसि अच्छा सॼी मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि मशहूरु थी वई हली पोइ पुछियईं सभिनी खे घुराए पुछियो अञा जेल में आहे हरतरत यूस अलाम आयो कोन्ह ॿाहिरि निकिरी चयाऊं निकिरी अचां हुन खां अॻु में हिननि औरतुनि खां पुछु त आङुरियूं छो वढायूं कीअं वढियूंव हा हथु कीअं वढियव पंहिंजा त पोइ उन वक़्तु पुछे थो पोइ बादशाह बादशाह आहे हाणे उहो ईअं कोन चए थो यूस मूंखे चयो त आङुरियूं छो वढियो आहे हू चए थो यूस खे रे वरे पियो छा थिए पोइ हाणे उहो लफ़्ज़ु हुन ॼण वधाए ॻाल्हि कई पर हक़ीक़त पुछे हुनखां ॼण इहा हक़ीक़त हुई पोइ हुन वक़्तु औरतूं सभु चवनि थियूं ॾियनि हीअ मतिलबु त हिननि औरतुनि जो मक़ाम ॾिसो तव्हां जहिड़ियूं असां जहिड़ियूं आहिनि जो माना असांखे कोर्टुनि में घुराईंदा त असीं कूड़ी शाइरी त ॾियो वञो हलिया पर हू औरतूं त वॾी अदब जे लाइक़ु आहिनि वॾी वॾी ॻाल्हि आहे जो हुननि चयो त काल कुल कुल हाश लीला अलही मिन सू हिन हाश लीला असांखे अलाह ताला पनाह अलाह ताला जी तारीफ़ कजे या छा जेको बि ऐं पंहिंजो कुल न हाश ला माम ना अलमिन सू असीं हिन जी का बिराई कोन थियूं ॼाणूं यानी असांजे इल्म में का बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे जो असीं चऊं त हीउ जेको आहे सो बुछराई वारो माण्हू हो या ख़राबु माण्हू हो या सुठो माण्हू न हो या असांजे इल्म में का ॻाल्हि आहे कोन का तमामु सुहिणो अहिड़ो लफ़्ज़ केरु इस्तेमालु कंदो मां मांम ना सू सुभा इन जे जो अलाह ताला जो हुन ते हथु हुजे हुन ते बाज हुजे अहिड़ी ॻाल्हि लफ़्ज़ हर को माण्हू इस्तेमालु थो करे सघे पुछड़ियूं औरतूं अहिड़ो इस्तेमालु कंदियूं छा लफ़्ज़ उहो चवंदो हा हे हीअ घणेई असां ईअं हुई चवंदा ॿुधा पर खे अदब हिन माइनि खे शाबाश हुजे माइनि जो हिननि जो अदब लाइक़ु आहे जो हिन जो अदब कजे हिन औरतुनि जो केॾियूं अदब अज़ीम औरतूं हुयूं जिन शाहिदी ॾींहुं सुहिणी लफ़्ज़नि में ऐं अहिड़ो लफ़्ज़ु जेको मां अलिम ना मिनसू घणा लफ़्ज़ मां न था अलीम ना ॼाणूं नथियूं ॼाणियूं अलिमना अले हिन ते मिनसू पंज लफ़्ज़ यानी नंढा नंढा नंढा पंज लफ़्ज़ मां अलिमना मिन मिनसू का असीं हिन जे मुतलिक़ पुछी ख़बर असीं नथियूं ॼाणूं असांजे इल्म में का आहे का कान त हिन खां बुछड़ाई कई किथे उन वक़्तु हज़रत ज़ुलाम पाण चए थी हस अल आन हस हसल हक हाणे हक़ु पधरो थी वियो हली अञा रावत हू अन नफ़्सी मूं हुनखे छिकियो पंहिंजे नफ़्स नफ़्ता पोइ सॼी ॻाल्हि पधरी कनि थियूं मतिलबु त इहो मक़ाम आहे हज़रत ज़ुलख इस्लाम जो बि ऐं उन्हनि माइनि जो बि जो शाहिदी ॾिनऊं सुहिणी सुठी जो हज़रत यूसुफ अलाम जी बरात थी हुनखे ॼण पंहिंजो जेको मेणो हो हुन ते तानू हो हुन ते इल्ज़ाम हो जेको तहमत हुई उहा जेका असां रद्द थी हाणे जेकॾहिं तोहमत रद्द थियण खां अॻु में ई निकिरी अचे हा जेल मां पोइ कंहिं वक़्तु तो जहिड़ो मूं जहिड़ो माण्हू घणेई माण्हू वेठा आहिनि ॿियनि सां पोइ वरी चवनि हा त साईं हीअ त हिन फलाणो कमु कयो हिन जो मतिलबु मशहूरु कोन्हे का ॻाल्हि हीअ हीअं कीअं हीअं कीअं ऐं हाणे हिन ते त ईंदा हुआ हेॾो था हिन ते भरोसो कयो हीउ को माण्हू सुठो त कोन्हे को हिन ते त हीउ फलाणो इल्ज़ाम आहे उहो त मतिलबु आहे इल्ज़ाम हिन करे जेल में विधाऊंसि हिन करे हीअं थियो हिन करे हीअं थियो पर हाणे जॾहिं इहो इल्ज़ाम हुनजो लही वियो हलियो उनखां पोइ जेको आहे सो हीउ निकिरी ईंदो त हुन ते केरु तहमत खणी सघे केरु इल्ज़ाम हणी सघे बादशाह वेठो आहे हुते चवंदो ख़बरदार तव्हां का तोहमत हणी आहे को इल्ज़ाम हणियो आहे हिन माण्हू ते हिन शख़्स ते हीउ जेको आहे अहिड़ो आहे मासूम आहे अलाह ताला नबीअनि खे हिन करे मासूम कयो आहे उहो ख़ुदि हिन सूरत यूस में अलाह ताला इहो ई आयत आयो आहे जंहिंमें चए त असां बचायूं था पंहिंजा जेके मुख़लस माण्हू आहिनि असांजा उन्हनि खे असीं सुह ऐं फाशाह खां बचायूं था इन सेंस में नबी अलाह जेके आहिनि उहे मासूम आहिनि पर असीं चवंदा हुआ असांजा इमाम या असांजा ओलिया वग़ैरह जेके आहिनि अलाह ताला उन्हनि खे मासूम रखणु चाहे त पोइ मतिलबु त उहो पाण वस वारो आहे माण्हू आहिनि घणेई मासूम हूंदा वीचारा ऐं असांखे ॾिसण में अचनि था कोन था अचनि पर उहे आहिनि जो अलाह ताला हुननि खे बुछाई खां रखे थो पोइ अलमदिल्ला पर पोइ मतिलबु त हर कंहिंजे मुतलिक़ असीं चई कोन था सघूं त हीउ जेको आहे सो मासूम आहे ई मासूम आहे हुन ते को ठपु असीं हणी सघूं अहिड़ो को ॻाल्हि का कोन्हे पर पोइ अलाह ताला घणनि खे पंहिंजा जेके जिन ते हथु पंहिंजा ॿार छा रखंदो जंहिं ते रहमत कंदो उहो मां उभर जो नफ़्सी इन लफ़्ज़ अमारतुनि में सूए इलाह मां रहम रबी जेको आहे नफ़्स जेको आहे सो त बुछराई जो हुकुम थो करे सो हर कंहिं ते इंसान ते रखी छॾियो अथसि बुछराई जो हुकुम इलाह मां रहम रबी सवाइ इन जे जो अलाह ताला कंहिं ते रहम करे उहो पोइ ॿियनि माण्हुनि ते बि थी सघे थो पोइ हाणे जेके सभु अंबिया वारा मुस्लाम आहिनि से मासूब आहिनि पाण असांजा मुस्लमान मोहमिन मज़ा के आहिनि जेके चवंदा भई इमाम असांजा अलहमिल्ला इमाम असांजा मासूम जेके आहिनि त अलाह ताला उन्हनि खे पनाह रखी पनाह में रखियो आहे जो मुसाई खां इन सूह ऐं फशाह खां हुनखे पाक रखियाऊं गुनाह मतिलबु त ॼाणी वाणी कोन कंदा तव्हांजो जेको खाता आहे अलाह ताला हा बख़्श करण वारो वेसर वारी आहे इहो उहा जेका असां नबीअनि खां बि थी आहे जो वेसर हज़रत आज़म अल इस्लाम खां थी नसी थी वियो या अज़म हुन में कोन हो या छा अहिड़ी का ॻाल्हि पर उहे अंबिया आल इस्लाम आहिनि इहे ख़ताऊं जेके आहिनि नंढियूं नंढियूं उहे अलाह ताला बख़्श थो करे हिन सेंस में कोई अना फ़तहन अलॻि फतहनि माना पोइ इहा बि आहे पर पोइ हाणे हिन मुंहिंजी माना वरी कंदसि न तुंहिंजा अॻियां ऐं पोइ तुंहिंजे अॻियनि ई पोयनि जूं असां माफ़ु कयो आहे इहा बि माना अलमदिला इहा बि सुठी आहे पर पोइ इन मां माना थी जेके वेसर जूं ॻाल्हियूं इहे ॻाल्हियूं जेके इंसानु करे थो उहे जेके अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे पोइ इहा ॻाल्हि हाणे हिते कईसूं हाणे चए थी माई त काल सदाल कुन लज़ी फीअ रावत हू माईती हुनजे माइनि जे अॻियां एतिराफ़ु कयईं त मूं हुनखे छिकियो पाण पान मूं ख़्वाहिश कई मूं हुनखे रे हरण रिॿण जी कोशिशि कई इहो रावत जी माना आया हुनजे नफ़्स खां फस थ आसम पोइ आसम आसम नालो रखंदा आहियूं पाण जेको माण्हू रखंदा आहिनि आसम आई न स्वादु मीम सां हाणे तमामु ॾुखियो लफ़्ज़ु आहे इन करे आसिम त थियो बचण वारो हज़रत नूह अल साम जो पुटु चई त आऊं वञी जबल ते बचंदुसि आसिम उन लफ़्ज़ जो इस्तेमालु कयो आहे <clears throat> अहिड़ो ई लफ़्ज़ु आसिम जो आईं स्वादु मीम सां पर हाणे साॻियो ई लफ़्ज़ सिंधी ऐं अरबी असीं प्रोनाउंस करे कोन सघूं सलो पर अलिफ़ मंदि आ ऐं सा सा सवाब जेको ऐं मीम उहो आसिम उहो माना गुनाहगार पोइ आसिम नाथन शाही हुयो हिकिड़ो वीचारो असांजो शाहिर सिंध जो अलहमिल्ला पर उहो वीचारो पाण खे चवंदो आहे गुनाहगार आहे अलहमिल्ला उहो माण्हू जेकॾहिं मोतरफ़ आहे इन सेंस में त उहो अलाह ताला हुनखे ॾोह खां पनाह में रखे ऐं पाण बि हुजे बि वाकई या पंहिंजो ॾोह खां बचियल त पाण खे चए आऊं गुनाहगार आहियां आसिम आहियां हुनजी माना आहे आसिम आलिफ़ मंद आ ऐं सा स्वाब ऐं मीम आसिम आ उहो माना गुनाहगार हीअ आई स्वाद मीम इहो आसिम जेको असांजे दोस्त जो आहे आसिम जो नालो ॿिया माण्हू रखनि था पर पोइ फ़र्क़ु आहे ॿिन्ही लफ़्ज़नि में ऐं इन मीम जो माना बचियल पंहिंजो मुंहिंजो आसिम हिन पाण ई पाण खे बचायो यानी मुंहिंजे रेह रेबण में न आयो हज़रत ज़र थी चए मुंहिंजे रेहण रेबण में मुंहिंजे छिक पाण ॾांहुं छिकियो मूं जेको हिनखे कोशिशि कई छिकण जी उनमें जी कोन आयो आसिम उनजो लफ़्ज़ आहे था आस था म फ़ फ माना पोइ आस्ता आसमां हीउ जेको आहे पाण खे पाणी पाण खे बचायो वञे भला या फल पर हाणे उन वक़्तु बि हिन जी मा जी ॼण ख़्वाहिश आहे त इहो जेको आहे अञा ॻाल्हि उन वक़्तु अञा जेल में वियल कोन्हे अञा घर में वेठो आहे ऐं तव्हांखे चए थी व इलम मां आमरो हू जेकॾहिं इहो उहो कमु कई न कयईं जेको आउं चवांसि थी जेको आउं हुकुम थी करियांसि त ला इयूसि ॼा न त पोइ आउं ज़रूरु हुनखे जेल में मोकिलींदी हाणे इहो ॼण इरादो हुते ॾेखारे थी सभिनी जे साम्हूं त हिनखे जेल में वञण जो सबबु इहो थींदो जो ही उहा ॻाल्हि न कंदो जेका आउं हिनखे चवां जेकॾहिं कयाईं त पोइ ख़ैरु आहे वेठो हूंदो भले मुंहिंजे घर में वेठो भले यकूनम मिनस सागरीन ऐं उनखे सागर कंदुसि हेठि हेठां कंदुसि ऐं हल्को कंदीसांसि यानी ज़लील कंदुसि ख़्वार कंदुसि मतिलबु त उहो ज़लील थींदो ख्वार हाणे इहो हिकिड़ो नफ़्स जो पंहिंजो हिकिड़ो इरादो थो थिए भुछाईअ जो ऐं उहो हुनजे ज़हन ते वेही वियो आहे हलियो ऐं पोइ वरी ईअं थिए थो पर पोइ न बि मोकिले हा पर पोइ छा थियो काल हाणे उते हज़रत यूस अल दुआ घुरे थो काल रब सिजनो दुआ आहे जेका यूस इस्लाम जी हिते आहे क़ुर शिफ़ में ऐं ॿी जेका दुआ आख़िर मि अलाह ताला मतिलबु घुरे थो त यार मूंखे बख़्श कजांइ ई कजांइ कजांइ उहा दुआ आहे ऐं ॿी जेका रिवायतुनि में असांजे आहिनि दुआऊं जेके ॿ हुन जूं जे वक़्तु हुनखे विधो अथऊं खूह मंझि हुन वक़्तु हज़रत इस्लाम हुनखे सेखारे थो दुआऊं पाण इहे दुआऊं असां ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे किताब में हुन मंझि इबादत ऐं निवाज़ ऐं दुआ हुन मंझि विया आहिनि पर पोइ उहे दुआ बि इनशा वरी मौक़े सां पढ़ंदासूं हाणे हिन वक़्तु ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था हिते काल रब सिज न अलाह ताला खां दुआ घुराई त हे मुंहिंजा रब सिज न बहितरु सिजनि माना क़ैद खानो मुंहिंजे लाइ बहितर आहे जो हीअ चवंदियूं क़ैद में ई मोकिलियसि त हाणे भले मूंखे क़ैद में ई मोकिलिनि भला हा पर मूंखे इहो पसंदि न आहे जो आऊं हिननि जे मखर में हेतिरा हा ऐं पोइ लड़ी पवां मतिलबु त ख़राबु थी वञा हलियो ऐं पंहिंजे नबूअ ते दर्जे तां किरी पवां काल रब सिजनो अहब इलाही इलाही मिमा इलाही माना मूं मूं त अहब मूंखे पसंदि आहे वधीक मूंखे मिमा आहे इअ त उन नी इलाही जंहिं ॻाल्हि ॾांहुं ही मूंखे सॾीनि थियूं हाणे हिते प्लूरल में इस्तेमालु थो करे हीअ मूंखे सॾीनि थियूं सॼीनि थियूं जी माना आहे त कॾहिं थी सघे कंहिं मां सिफारिश कई हुजे कंहिं माई हुनखे त भला हाणे हीअ माई चवे थी भला वरी हीअ त हू न या अदब कयईं जो प्लूरल में इस्तेमालु कयईं त मुंहिंजा छॾीनि थियूं माना मूंखे पंहिंजो पर हिन में कुझु साबित कोन थी सभई जेके आहे सो हुन वक़्तु बसि हिनखे चयो हलिया हलिया हलिया असीं सभई वेठियूं आहियूं हुनजो <clears throat> लाहौल भला पाण मतिलबु यदाऊ न नी इलाही पोइ हिकिड़ी जी तरफ़ा ई मतिलबु ॻाल्हि थी वई हली त मूंखे सॾीन थियूं जीअं ॻाल्हि त औरतूं त खां मूंखे पनाह में रख यदाऊ न नी इलाही सॾीनि थियूं मूंखे इलाह त सिर्फ़ु जेकर मूंखे न न ठारींदे हिन ॻाल्हि खां त सिर्फ़ु सर्फ़ु सर्फ़ सर्फ़ नज़र करणु माना अखि खां टार अखि टार करणु पंहिंजो कंहिं ॻाल्हि खे छॾे ॾियणु भई हरू भरू उन ॻाल्हि ते पोयां काए न पवणु सर्फ नज़र कर ॻाल्हि खे त इलाह तसर जेकॾहिं मूंखे तूं न टारींदे हिन ॻाल्हि खां न बचाईंदे अनी मूंखे क़ैद हुन हिननि जे क़ैद खां हिन जे मखर खां हिन जे क़ैद काफ़ कुते सां ऐं क़ैद काफ़ कलम सां उहो क़ैद ॿियो हीउ क़ैद काफ़ कुते सां त माना मकर ऐं फ्रेब ऐं रिथ आहे साज़िश उन माना में अनी क़ैद हुन हिननि जे मकर ऐं हिन जे फ्रेब हिननि जे रिथ आहे हिननि जे साज़िश खां मूंखे जेकॾहिं तूं न बचाईंदे इलाही हिन त आउं हिन ॾांहुं लड़ी पवंदुसि हशबु इलाही अलिफ स्वाद बा अलिफ़ हशबु इलाही हिन वाकुम मिनल जाहिलीन ऐं जाहिलनि मज़ा थी वेंदुसि सॼो हा जेकर मतिलबु ज़ाहिली इहो आहे ज़ुल्म करणु जेको आहे जेल करणु हिन जी माना त ऐं मतिलबु गुनाहगार मां थी सॼो लफ़्ज़ु नथा इस्तेमालु कयूं जेको माना थी वई जे सेंस में मिनल जाहिली फस्त जाब लहू रब हू पोइ अलाह ताला हुनजी ॻाल्हि ॿुधी मस्त जवाबु ॾिनई हुनखे इजाबत खयईं जेको पाण चवंदा आहियूं हिन जी दुआ मुस्तजाब आहे मुस्तजाब दुआ आहे अलाह ताला हिन जी जवाबु ॿुधे थो मतिलबु त जवाबु थो ॾिए सिंधी में इन वजाए जवाबु मुंहिंजे लफ़्ज़ मञा निकितल आहे इहो जवाबु अलाह ताला जवाबु थो ॾिए मुस्त मुस्तवाबु उहो जवाबु जवाबु दुआ जे लाइ त इहो चइबो आहे इजाबत वारी दुआ त हीअ अलाह ताला हुनजी जवाबु ॿुधी ऐं हुनजो जो जवाबु ॾिनई फस्त जवाब लहू रब हू हुनजे रब संस ॻाल्हि ॿुधी ऐं हुनजो उहो रिस्पोंस ॾिनाई इन माना में इस्तजवाबु फस अन हो क़ैद हुन पोइ हुनखे बचायई जेको हुन चयईं अन इलाह त सिर्फ़ु अनी त हाणे हिते चयईं त सर्फ़ अन हो फ सर्फ़ अन हो कैद हुन हुननि जे मकर खां हुनजे फरेब खां हुनजी साज़िश खां हुनखे बचायईं इन हू उहो समी उल अलीम बेशक हू जेको आहे सो ॿुधंदड़ आहे दुआ जो ॿुधंदड़ नबियनि जूं दुआ ॿुधाए थो ॿियनि असांजे ॼण गुनाहगारनि जूं बि दुआऊं ॿुधे थो समी आहे ऐं अलीम आहे ॾिसण वारो आहे ॼाणे थो समीन अलीम इस्तेमालु थियो पोइ ख़्यालु आयो हुननि खे सुमाल हुननि खे ख़्याल में इहा ई ॻाल्हि आहे निठ वधंदी वई वधंदी वई जो पोइ चयऊं बादी मां रहुल आयात हिन ॻाल्हि खे हिन आयात खे वरी पढ़ंदासूं रहुल रावल आयात ॾिठाऊं आयातूं निशानियूं मौज हज़र यूस अल